Vamos lá! Tô me trajado de Oakley, assim virou minha rotina. Tocar colete, pisante, minha bermuda e camisa. Uns tá usando por moda, mas eu tenho os gostos das antigas. Não me confunda com moda, moda passe original fica. E as que não dava bola, hoje quer sentar por cima. Ai DJ Pedro, elas me apelidou de cachorro predador. Quando eu tava descalço, a voz me negou agora tudo mudou. Tá fácil chama de amor. o funk o Thiago estourou. E a Oakley patrocinou. Elas me apertou, de cachorro predador. Quando eu tava descalço, a voz me negou. Agora tudo mudou, tá fácil me chamar de amor. O funk o Pedro estourou. E a Oakley patrocinou. E a Oakley patrocinou. Vamos lá. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. O trajadão de Oakley, assim virou minha rotina boca, colete pisante, meia bermuda de camisa. Estão usando pro moda, mas eu tenho os gostos das antigas. Me confunda com moda, moda passe original fica. E as que não dava bola, hoje quer sentar por cima. A DJ Pedro, elas me apertou de cachorro predador. Quando eu tava descalço, a voz me negou. Tá fácil me chama de amor Um funk, um menor estourou E a OK patrocinou Elas me apelidou De cachorro predador Quando eu tava descalço A voz me negou Agora tudo mudou Tá fácil chamar de amor O funk, tá ligado? <laughs> o Matuca Medusa Que faz muito sucesso entre festas de eletrônica E bailes funks E a OK patrocinou mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo.